ikaze manu makuru yo kuri no wa gatanu akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize urugendo ruzomara iminsi itatu mu gihugu kibanyi cya Tanzania bimwe mu bitekanijwe muraza kubyumva murano makuru intete z'ibigori leta yashize mu bubiko ngo zigiye kugwa amafaranga amajana umunani ku kilo byatangajwe kuri wa kane na musitanteri wa komine rumonge nyuma y'imyidogo y'ankomaguzi ko zitaboneka ku masoko umushikiranganji wa mbere wa leta agashikiriza ko hari ingingo zafashwe kugira ibiciro ntibigume biduga muri komine n'intara ya Cibitoke havugwa abanyeshuri biga ku mashure shingiro ya Rugombo ya gatatu n'iya mbere basohotse biruka bava mu mashure imvongo hariho abaganga baje gutera urucanco rwa coronavirus turafitiye na tuyaga umukengezi ku bijanye n'ibikorwa byo kurongora abandi mu nzego zitandukanye Serafina Kidimana niwe atuma amajwi bashikira kuri mikro muri kumwe na Honora Muco basohotse biruka bava ku mashuri bigamwo ngo hariho abaganga baje gutera urucanco rwa coronavirus abavyeyi bagasaba ko abarongoye indero kuri aya mashure ubahumuriza ngo kuko abana bamaze guhamuka urongoye amashure y'indero muri komine rugombo Jeremy Sibomana avuga ko abo bana bakorera kubihuha agasaba abavyeyi kubibakuramwo Francine ndeho kugayo baje biruka ngo baje kubatera mu inshinge za korona ubu niho mbonye aza yirukanga ngira kiriyozite hari mu gitondo cyo kuri wa gatanu abavyeyi barereye ku mashuri ya ekofo rugombo ya mbere n'iya gatatu bavuga ko babonye abana bataha biruka abo bana bamenyesheje abavyeyi ko basubiye muhira batinya gutega urucanco rwa coronavirus jewe nari nicaye muhira hamaze umwanya mbona abandi bana b'ababanyi baje biruka ngo baje kubatera mu inshinge za korona nca mvuga ati reka nduge ngende kuraba iwanje jewe mbona umenga ntiyaje ariko ikibazo twe turiko turagira ni uko abana iyo bariko bariruka mw'ibarabara bahura n'ingorane ahubwo rero amakuru y'abana batubwira ati hariho ibintu bazanye mu bikarito bashyira mu biro abana bibaza ko harimo urucanji aho usanga bafite ibihuha mu mitwe ngo bahava batera inshinge zo gukingira cakiza corona virus abana babonye umuduga gato waba umuduga ukase ku bariruka yaba ari umuntu aje ku batamenyereye bariruka mugabo cyane cyane bigira nabaramu wa mbere wo mu myaka ya mbere no mu myaka ya kabiri vyerekana ko hariho ibihuha bafise mu mitwe baza bafise bigatuma kumbure badashobora kuba stable bageze ku ishure uwo muyobozi w'indero ategekanya gukoranya abarongoye bari kumwe n'abavyeyi kugira bagire inama hamwe yo guhumuriza tugushimire francine ndiho ku bwayo mu mwabyumvise mu ngingo nkuru nkuru Mukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye yatanguye kuri uno wa gatanu urugendo rw'iminsi itatu mu gihugu kibanyi cya tanzania muri rugendo mukuru w'igihugu bitekanijwe kadotangura azotangura ibikorwa byo kubaka ihinguriro rihingura ifumbire ririko rirubakwa n'abagwizatunga b'abarundi mu karere kitwa ntara mu ntara ya dodoma monano na mugenzi we Samia Asan arongoye igihugu cya tanzania bakazavugana aho ibikorwa bigeze byo gushira mu ngiro amasezerano bateye ku mukono mu rugendo perezida wa Tanzania aherukamwe mu Burundi mu kwezi kw'indwi no mwaka Jean Marie Vianney Ngendakumana Mwitangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire bw'igihugu ca Tanzania n'ayandi makungu rimenyesha ko muri urwo rugendo rw'imisi itatu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguye mu gihugu ca Tanzania kwazotanguza ku mugaragaro ibikorwa vyo kubaka ihinguriro rihingura ifumbire mu karere ka Nara kari mu ntara ya Dodoma. Iryo hinguriro rikaba ririko rirubakwa n'abagwizatunga b'abarundi bahurikiye mu hamwe Itracom. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitegekanijwe kandi kwa azotemberera ikivuko kiri mu gisagara ca Dar es Salaam kugira arabe aho ibikorwa byo kubaka indarayi zova i Dar es Salaam igana mu karere ka Kwara na Ruvu bigeze nkuko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo ry'ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'igihugu ca Tanzania nandi makungu kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azogendera mugenzi we Hussein Ali we arongoye igihugu ca Zanzibar kugira baganire kubijanye n'imigenderanire ku muhingamo wo kuri wa gatandatu nyene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye azogaruka mu gisagara ca Dar es Salaam azobonana na mugenzi we arongoye igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan abo bakuru b'ibihugu babiri mu vyo bazoganira harimwo kuraba aho ibikorwa vyo gushira mu ngiro amasezerano basinyaniye igihe umukuru w'igihugu ca Tanzania yagendera uburundi ku magenekerezo ya 16 na 17 ukwezi kwindwi uno mwaka w'ibihumbi 2021 barabe aho ibikorwa vyo kuyashira mu ngiro bigeze bagwize muri urwo rugendo umukuru w'igihugu ca Tanzania yagize mu Burundi yari yahamagariye abagwiza tunga b'abarundi kujana mitahe yabo mu gihugu ca Tanzania mu bisata bitandukanye na cyane cyane igisata c'amahinguriro uburimyi ubutare hamwe n'igisata ca rugendo ayandi masezerano yasinywe hagati y'abakuru b'ibihugu babiri najanye no gukomeza umutekano hagati y'imbibe z'Uburundi na Tanzania kugira abagwanye urudandazwa rw'abantu hamwe n'urudandazwa rw'ibigwanisho urwo rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye agize mu gihugu ca Tanzania rukaba rubaye urugira kabiri agize muri ico gihugu inyuma yugo yagize kwigenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2020 aho yashimiye igihugu ca Tanzania ukugene citayeho kwakira impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu Rakoze Vianney bamwe mu bashinga amateka bafite amakenga ku bijyanye n'amahera miliyoni amajana atatu yaragenewe kugura ibikoresho by'amashuri y'uburaro ayo makenga bayashikirije kuri uyu wa gatatu igihe umushyikiranganji wa mbere ikarashikiriza cegeranyo cy'ibyo leta rongoye yaranguye mu mezi atandatu y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushira wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe arangiye mu bunyoni akaba yamenyesheje ko ibyo bikoresho byaguzwe abatowe n'abanyagihugu bakaba barashikirije kandi amakenga yabo ku bijyanye n'itanwa ry'akazi kubigisha abashasha riherutse kubera amakomine muyize Misago hariho amafaranga yari yategekanijwe angana n'imiliyoni amajana atatu ayo ni amakenga y'umushingamateka Gikeke Pascal ku bijyanye no kuronsa amashuri y'uburaro ibikoresho uyu yatowe n'abanyagihugu akabona ko ayo mashuri ataronkejwe ibyo bikoresho kandi amahera yari yateguwe nagomba maze ndakubaha umushinganganji wa mbere ko zimatera cyangwa ibi bitanda byaba byaraguzwe kuko narashoboye kubaza mu amashure ya leta afise indaro hano mu gisagara ca Bujumbura nta shuri na rimwe ryaronse matera nta shuri na rimwe ryaronse igitanda kuri ayo makenga inyishu umushikiranganji wa mbere nuko ivyo bikoresho byaguzwe kandi ko byatanzwe ku mashuri atandukanye nubwo bitakwiye Alain Bunyoni twomumenyesha yuko byaguzwe kandi byaratanzwe hisuzwe ubukene butandukanye hirya no hino kandi n'uraba mu gisagara ca Bujumbura harimo amashuri makeya yose si yose biragoye kugira ngo umuntu abeho caronka ikwiye uburundi bwose nayo ku bijyanye n'itangwa ry'akazi ku bigisha ryabereye mu makomine umushingamateka Ildefonse bajyana intimba abona ko icyo gikorwa cyosubira gukorwa n'umugwi w'igihugu wari ujejwe icyo gikorwa twarumvise ko ubu ikibazo cy'abigisha mwagishinze mu minwe y'abadeseye ariko rero igihe ikibazo cya rukitima y'abigisha cyahora mu minwe ya komisiyo nasiyonale cyatera induru nke nk'uko mbere abantu bari bagikengurutse bose umushyiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni we si uko abibona ku bwiwe ku rwego rw'amakomine birafasha gutorera inyishu ibibazo byibonekeza mu gutanga akazi hamwe no kurwanya igiturire rero ngaha dushobora gusubira inyuma muri leta ngo tukigarukane hejuru ku ya mbere y'uko igihe cyari ku rwego rw'igihugu byari bigoye kugira ngo iyo komisiyo iri ku rwego rw'igihugu ishobore kuba yo ibibazo ku buryo abarimu bashobora kuba borondegwa hafi y'aho bavuka bakigisha mu mashuri ikindi gira kabiri niho harimo ibibazo bikomeye rwose by'ibiturire by'akamwana wa mama aho wasanga intonde ziva hasi ziduga hejuru biba byariwe kugira ngo zisobanurwe bashobore kubona aho umuntu yemeye ahariho umushikiranganji wa mbere akamenyesha ko hakwiye kubandanya hafatwa ingingo zotuma icyo gikorwa kirangwamo umuco n'abakijejwe isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu ano makuru arabandanya mukenyezi ngo arashobora gukora ibikorwa byo kurongora abandi mu nzego zitandukanye ibyo bikavugwa na jean marie ishaki yarongoye zone nyabibuye ya komine butaganzwa intara ya kayanza abamwitura barashima ubutwari bwiwe nko gutatura amatata ashimikiye ahanini ku guharika ridi gahimbare bahano ndababarire ingoma da nimutse hano aha ni ku mucamo ugana umutumba shembati zone nyabibuye komine butaganzwa intara ya kayanza ahari ikiraro Jane Jeanne Marie ahishakiye arungo iyo zone tumusanze ku kivi n'abanyagihugu kugira ngo barabe ibijanye n'isanurwa ry'ico kiraro murana kibarahita cyane gose rero dutegeza kwisuganya kugira ngo kikira n'amaburiburi turabe dutarure turonde naho dukura imbabare rero ndagiye ku mutumba ishembati kugira ngo twige aho tuca tugura imbabare abari hama dushobora kuhatarura iruhande y’ibyo bikogwa akacaba amayaga eh. mbwa yawimvye neza ntiyigera agenda naha anyikiramwo eh. iruhande yo kwitwararika ibikorwa byo gusibura amabarabara no guca imikobeko iyo ndongozi ngo y'amahafi y'abanyagihugu na cyane cyane mu gitatu na matati ashingiye ku guharika nk'uko bivuga bikorwa n'abarongoye abakenyezi bahohoterwa ariruka kubanguranya n'abantu abagabo babo bari kubakorera ibintu biba amakosa mabi arenze icyo ni tushimira mu buryo abawukanya ingorane z'abakenyezi aradukorera neza niyo tumwituye tukamutura ingorane aca zidushikira akakaza kuturaba akatwumviriza akaradusanga aho tuba hanyuma rero no mu bigoranye akadushigikira ibintu byose uyu mukenyezi ngo abikorana ubukerebutsi yaragize uruhara mu kwandikisha mu bitabo ndangamuntu ingo zari zibanye bidaciye mu mategeko nk'uko abitwiganira ikintu cyose ndagikora mu bunyarutsi je mu ijambo rimwe ndakerebuka iyo bombwe ati vyoka hari kibazo kiniki kiniki mugabo ndamenyesha ati mutama mubona mwamperekeza canke nsimbe aho ko bari ngaho hari ingorane ndagenda ndakerebuka barahimirije hamwe hasigara ubusa ni ukuvuga dufite nk'uko uyu mutumba wa washobora gusanga abantu mirongo itanu bataraganye mugabo aho dusigaza atanu umwe bose baraganye n'abatwa zone nyebuye ni imwe mu madone mirongo ibiri n'icyenda icyenda azize intara y'akayanza akaba ariyo yonyine maze kurungurwa n'umukenyezi ndagushimire ridi gahimbare amafaranga amajana icenda na mirongo umunani ku kiro nico giciro uzikeneye wese agiye kuronka ko intete z'ibigori leta y'u Burundi yashize mu bubiko iziguza amafaranga amajana atandatu na ku kilo Jeremy Bizimana musantere wa commune Rumonge yabitangaje kuri uyu wa kane ni mu nyuma yaho bamwe mu baguzi b'intete z'ibigori bidogeye ko ku isoko nkuru yo mu gisagara ca Rumonge zitaboneka canke zikaboneka ku giciro c'igihumbi n'ijana c'igihumbi n'amajana ane ku kiro ku ntete zo gufungura ino nkuru turayigaruka ko abashingamateka bakaba barashikirije ku kibazo c'umwimbu w'ivyo bigori wabonetse ngo ahugera ku matoni ibihumbi cumi na bine uwo mwimbu ngo uzogaburwa mu mici itatu harimo kuwusubiza ku isoko kugira ngo ibiciro ntibigume biduga nk'uko byashyikirijwe n'umushyirangantego wa mbere ya leta y'u Burundi inkuru tubaze Mihaye Kanyange mu bibazo bitandukanye by'abashingamateka umushikiranganje wa mbere amaze gushikiriza ico cegeranyo harabagaruka ku mwimbu w'ibigori abashingamateka Joki Chantal nkuru nziza na Pascal Gikeke mu byo bashimye mu activité phare bavuze ko dufite sitoke sitarategike y'ibigori ingana amatoni ibihumbi cumi na bine nkaca niyumvira uno munsi ibyo bigori bitekanirijwe iki n'aho twabibagije ngaha muri amashinga amateka abashikiranganji batandukanye b'ubudandaji buri n'ubworozi n'uwa finance kugira ngo tubabe tubihomba kandi tubifise hariho amatoni ashika ibihumbi cumi na bine yabonetse ku mwimbu ibigori w'intete twagomba tubaze n'iryari bino bigori bizoja ku isoko kuko ku isoko turabona yuko ubunye ibigori bigurwa hagati ikiro kigurwa hagati igihumbi n'amajana atatu n'igihumbi n'amajana ane n'iryari ibigori bizoja ku isoko kugira ngo kumbure ibiciro byo ku isoko bishobore kugabanuka nk'uko umushikiranganji hano yabitubwiye yuko leta yashinze igiciro c'ikiro ku gihumbi n'amajana ku gihumbi na mirongo umunani ku kiro c'intete c'ibigori murakoze nyakubahwa mukuru n'amashinga amateka kuno mwanya mwampaye kuri iyi myitwarariko Arangiyome Bunyoni umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi amenyesha ko uwo mwimbo wagabuwe mu mici itatu stock strategique y'ibigori hari umuce uzoja gusahiriza amakoperative mu gihe imbuto zokera hari umuce uzosubizwa ku isoko nk'ubu mubona ibiciro bitanguye kuduga rwose hari igice kizoheza kigasubizwa ku isoko hari n'ibiciro bazobirangurako kugira ngo bongere bagarukane urugero mu biciro ku isoko eh, hakaba rero n'ubundi muco ugumaho nka stock strategique kugira ngo bigoranye rwose ahubwo eh, tugasanga nta rufite na rumwe rusigaye bongere ugaruke gufasha kugira ngo eh, dushobore gutambuka ca kiringo ca hagati y'irima leta y'u Burundi ikaba iherutse gushinga igiciro c'ikiro cy’ibigori ku mafaranga amajana icenda na mirongo umunani tugushimire Mireye Kanyange hari imyidogo muri bamwe mu bari y'umuyinga bavuga ko ifumbire fomi itariko iratangwa neza kandi bari mu gihe citera Jean Marie nimbeshaho ajejwe gukwiragiza iyo fumbire imuyinga asigura ko ibyo byavuye ku ibura ry'igitoro ariko agahumuriza abarimyi ko akanya n'akanya iyo fumbire ishobora gushika ivuye bujumbura kuko atangorane iri mu ihinguriro ubushikanganje bw'ubutare n'agataka bukamenyesha ko buri kubura ko ibishoboka kugira itangwa ry'igitoro risubire kugenda neza mu itangazo bwasohoye kuri wa gatanu ubushikiranganji buremera ko haheze indwi hari ikibazo mu itangwa ry'ibitoro iryo mu itangwa ry'igitoro ngo rikaba ryavuye ku bibazo by'ubuhinga muri iryo tangazo ubushikiranganji buranabuza ko igitoro coza kirashigwa mu ngunguru canke mu mabido kugira ngo ntihagire abikikamukiza bahave baduza ibiciro intete z'ibigori leta y’u Burundi yaguze ikabika ubu hageze ku isi haba zikeneye nk'uko jeremy bizimana musitanteri wa komine rumunga bivuga mwarumvise yuko muri leta mbyeyi leta nkozi habayeho umugambi wo kugura ibigori ibigori leta irabigura ku giciro cyiza barabibika ubu rero harageze yuko leta ibiha abenegihugu babikeneye aho bibitse muri hangare iri muri zone gatete musitanteri wa komine rumonge ashikiriza ko ikiro kiri ku mafaranga y'amarundi amajana cyenda na mirongo umunani cya leta amafaranga cumi aje mu kigega cya komine ni ukuvuga rero ikiro ni amajana cyenda na mirongo umunani umuntu rero avuga ibinyuranye n'ibyo si byo kubwa musitani wa komine rumonge nge ubikeneye wese yaba umudandaza canke ubikeneye kubifungura azobironswa we akira kuba arishe ayo mafaranga yashinzwe ku kiro umudandaza wese cyangwa n'undi muntu akeneye kubifungura ataza abigure mu mutekano ariho ayo mafaranga amajana cyenda na mirongo umunani bamwereke ahaza gutora ibyo bigori bamwe mu bari bamaze iminsi bidoga ko ku isoko intete z'ibigori byo gufungura zigeze ku gihumbi n'amajana ane iyo bagize imana bakabironka bariruhutsa yishikiye ku rubuga agasanga uburyo leta yasohoye budahuye n'ibikorwa byaranguwe kuri urwo rugomero rwatanze megawate cumi n'ibice bine evariste nzikubanyanka aca ku masonga ibyaranze ibikorwa byo kubaka urwo rugomero rw'umuyaga ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi impanda mu ntara ya bubanza byatanguwe muri bibiri na cumi na rimwe bihagarara muri bibiri na cumi n'indwi nk'uko amakuru dukura mu bushikiranganji bimwe mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka abivuga ayo makuru kandi avuga ko isoko ryo kubaka urwo rugomero ryari ryatsindiwe n'ishyirahamwe ry'abashinwa sima international ku igenekerezo rya mirongo ine na kane ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'umunani hari habonetse icyizere ko ibikorwa byo kubaka urwo rugomero bigiye gutangura nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ariko amaso akaba yaheze mu nzira abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi harimo Komemana Merakiza yarajejwe amasoko ntanganguvu hamwe na Domitien Ndehokubwayo ajejwe ikigega cya leta barishikiye nabo nyene ku rubuga kizigenza w'igihugu yashikirije n'umubabaro mwinshi ko habaye isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta afatiye ku bikorwa byaranguwe avuga ko bidahuye n'uburyo leta yasohoye akaba yaciye asaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu kumuha icegeranyo hatarenze indwi zibiri icegeranyo cerekana ingene vyagenze kugira ibikorwa byo kubaka ugo rugomero bihagarare hamaze gusohoka mirongo itanu na 54 z'amafaranga y'amarundi imiliyaridi mirongo umunani na zitanu nizo zari zitekanijwe mu bikorwa byo kubaka urwo rugomero rw'umuyagankuba ku ruzi mpanda urwo rugomero rwuzuye rukaba rwatanze megawate cumi n'ibice bine rukaba kandi rwari ko rwubaka mu ntumbero yo kugwiza umuyagankuba cyo kimwe n'ingomero za jiji muri embwe n'akaburantwa zozo ibikorwa ko bigenda neza nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu